Tava sirds ir kā burvju virtuve. Ja tu atver savu sirdi, tev jau ir visa tā mīlestība, kas tev nepieciešama. Nav nekādas vajadzības staigāt apkārt pa pasauli un lūgties, lūdzu mīliet mani. Es esmu tik vientuļš, es neesmu gana labs mīlestībai. Man ir vajadzīgs kāds, kurš mani mīl, lai pierādītu, ka es esmu mīlestības cienīgs. Mēs esam mīlestības pilni, tikai paši to neredzam. Vai esi saticis cilvēkus, kuri domā, ka neviens – viņus nemīli. Viņi ir mīlestības badā, un kad pagaršo kaut nedaudz kāda cita mīlestības, kļūst atkarīgi. Viņi kļūst atkarīgi un apsēsti ar šo mīlestību. Viņi cieš. Ko es darīšu, ja viņš mani pametīs? Kā es spēšu bez viņa dzīvot? Viņi nevar dzīvot bez piegādātāja, kurš viņus apgādā ar ikdienas devu. Un šī mīlestības kriksīša dēļ Badā būdami viņi atļauj citiem cilvēkiem kontrolēt savu dzīvi. Viņi atļauj noteikt, kas darāms un kas ne. Kā ģērties, kā ne, kā uzvesties, kā ne, kam ticēt, kam ne. Es tevi mīlēšu, ja uzvedīsies šādi. Es tevi mīlēšu, ja ļausi man kontrolēt tavu dzīvi. Es tevi mīlēšu tikai tad, ja tu būsi labs pret mani, ja ne, aizmirsti. Problēma ir tā, ka cilvēki nezina, ka viņu sirdis ir burvju virtuve. Ciešana, ciešanas sākas, kad senos laikos mēs aizslēdzām savu sirdi un vairs nejūtam mīlestību, kas tur ir. Mēs baidāmies mīlēt, jo domājam, ka mīlestība nav taisnīga. Tā nodara sāpes. Mēs centāmies būt pietiekami labi citu acīs, centāmies, lai mūs pieņem un izgāzāmies. Mēs jau esam divas, trīs reizes mīlējuši un mums ir salauzta sirds. Mīlēt vēlreiz būtu pārāk riskanti. Mēs esam tik aizspriedumaini, ka nespējam mīlēt pat sevi. Un ja mums nav mīlestības pat sev, kā gan mēs varētu, varam dot mīlestību kādam citam? Kad uzsākam attiecības, mēs kļūstam sautīgi, jo ir radusies atkarība. Tas ir, tas viss ir mans. Mēs esam tik egoistiski, ka gribam, lai cilvēks, ar ko dalām savu dzīvi, ir tikpat atkarīgs lai attaisnotu savu eksistenci, lai justu, ka mums ir iemesls dzīvot, mums nepieciešams kāds, kam esam vajadzīgi. Mums liekas, ka meklējam mīlestību, bet mēs meklējam kādu, kam būtu vajadzīgi, kādu, kuru varētu kontrolēt un manipulēt. Cilvēku attiecības ir cīņa par varu, jo mēs esam pieradināti sacensties. Tas, ko mēs saucam par mīlestību, Kāds, kuram es būtu vajadzīgs, kurš par mani rūpētos, nav mīlestība, tas ir egoisms. Egoisma veidotās attiecībās nav mīlestības. Abi cilvēki ir mīlestības badā. Mīlējoties, viņi pa pagaršo nedaudz mīlestības un kļūst atkarīgi, jo ir ļoti izsalkuši. Bet tādas attiecības ir spriedumu, baiļu, pārmetumu un dramatismu pilnas. Tad mēs meklējam padomu par mīlestību un seksu. Par to ir sarakstītas ļoti daudzas grāmatas, taču visām varētu būt kopīgs virsraksts – kā būt seksuāli sautīgam. Nolūks jau ir labs, bet kur paliek mīlestība? Tās neko nemāca par mīlestību. Patiesībā par mīlestību nekas nav mācāms. Viss jau ir mūsu gēnos, mūsu dabā. Mums nekas nav jāmācās, izņemot to, ko izgudrojam šajā ilūziju pasaulē. Mēs meklējam mīlestību ārpus sevis, tad mīlestība ir mūsu sirdīs. Mīlestība ir visur, bet mēs nespējam to saskatīt. Mūsu emocionālais ķermenis vairs nav noregulēts uz mīlestību. Mēs baidāmies mīlēt, jo tas nav droši. Mēs baidāmies no atraidījuma, mēs izliekamies par to, kas neesam, un cenšamies, lai mūsu partneris mūs pieņem, kamēr paši nemaz nepieņemam sevi. Problēma nav tā, ka mūs kāds atraida. Problēma ir tā, ka mēs atraidām paši sevi, jo domājam, ka neesam pietiekami labi. Sevis atraidīšana ir lielākā problēma. Nekad tu nebūsi pietiekami labs, taču priekšstats par pilnību ir absolūti nepareizs. Tas ir viltus priekšstats, tas pat nav reāls, bet tu tam tici, nebūdams ideāls, tu atraidi sevi. Cik lielā mērā tas atkarīgs no tā, cik stipri pieaugušie ir centušies salauzt tavu patieso būtību bērnībā. Pēc pieredināšanas tu vairs neesi pietiekami labs ne tikai citiem. Tu vairs neesi pietiekami labs pats sev, jo lielais tiesnesis vienmēr ir modrs, atgādinot, ka tu neesi pilnība. Tu nekad ne, nepiedosi sevi, ka neesi tas, kas gribēja, gribētu būt. Un tā ir patiesā problēma. Rūpējies par savu pusi attiecībās. Otra puse nav tavas raizes. Ja tu kādam atzīsties mīlestībā un tas otrs tev atbild, nu es gan tevi nemīlu. Vai tas ir iemesls ciešanām? Tas, ka tevi kāds atraida, nav iemesls atraidīt pašam sevi. Šī persona tevi nemīl, gan kāda cita mīlēs, Vienmēr ir kāds cits, un labāk ir būt kopā ar cilvēku, kurš to vēlas, nekā ar kādu, kuram tas ir pienākums. Tev ir jākoncentrējas uz viskaistākajām attiecībām, kādas vien var būt, uz attiecībām ar sevi. Tev nav jābūt egoistiskam, bet ir jāmīl sevi. Tas nav viens un tas pats. Tu esi egoistisks tad, kad tevī nav mīlestības. Tev jāmīl sevi un mīlestība augst tad tu neuzsāc attiecības tāpēc, ka tev ir nepieciešams būt mīlētam. Tu iegūsti izvēli, tu vari izvēlēties kādu un spēj ieraudzīt, kas viņš ir patiesībā. Kad tev nav nepieciešama mīlestība, tev nav sev jāmelo. Tu esi pilnīgs. Kad mīlestība nāk no tevis, tu to nemeklē, jo tev vairs nav bail būt vienam. Kad tu sevi mīli, tu spēj būt viens pats – Tu esi priecīgs, kad esi vienatnē, bet arī dalīties ir patīkami. Vai tad cilvēki satiekas tāpēc, ka grib būt greizsirdīgi, tāpēc, ka viņiem ir vajadzība vienam otru kontrolēt? Ja tas ir tā, tas neradīs prieku. Ja mani kritizēs vai tiesās, ja es jutīšos slikti, tad nē, paldies. Ja es cietīšu, varbūt arī labāk būt vienam pašam. Vai tad cilvēki sāk attiecības, lai spēlētu teātri? uzmanītu un sodītu viens otru, lai mēģinātu paglāpties? Vai tiešām tāpēc? Protams, mēs varam to visu darīt, bet ko mēs patiesībā meklējam? Kad mēs esam 5, 6 vai 7 gadus veci, citi bērni mūs piesaista tāpēc, ka mēs gribam spēlēties, gribam jautrību. Mēs nepavadām kopā laiku, tāpēc, ka vēlamies strīdēties vai radīt ciešanas. Tas var notikt, bet tam nebūs ilgs mūžs. Mēs vienkārši turpinām spēlēties. Kad mums apnīk, mēs mainām spēli, mainām noteikumus, bet mēs visu laiku izzinām. Ja tu uzsāc attiecības, lai radītu ciešanas, jo gribi gūt, būt greisirdīgs, gribi būt piederošs, kontrolēt savu partnera dzīvi, tad tu nemeklē prieku, tu meklē sāpes, un tās tu arī iegūsi, ja tu uzsāks attiecības ar egoismu – un gaidi, ka tavs partneris darīs tevi laimīgu. Tas nenotiks. Un tā nav viņa vaina, tā ir tavējā. Mēs uzsākam attiecības tāpēc, ka vēlamies dalīties, gribam baudīt, gribam priecāties, mēs negribam garlaikoties. Mēs meklējam partneri, jo gribam spēlēties, gribam būt laimīgi un izbaudīt to, kādi esam. Mēs izvēlamies partneri tādēļ, lai liktu viņam mīlēt, visas mūsu problēmas, uzveltu viņam savu greizsirdību, dusmas un egoismu. Kā gan kāds var teikt, ka viņš tevi mīl un pēc tam darīt tev pāri, apvainot, pazemot un necienīt tevi? Šī persona jau var apgalvot, ka mīl tevi, bet vai tā patiešām ir? Mēs taču gribam to labāko tiem, ko mīlam. Kāpēc salikt drazes mūsu bērnos? Kāpēc aizskart viņus tāpēc, ka esam pilni baiļu un saindētu emociju? Kāpēc vainot vecākus par mūsu pašu radītajām problēmām? Cilvēki iemācās būt egoistiski un cieši noslēgt savu sirdi. Viņi ir mīlestības badā, jo nezina, ka viņu sirds ir burvju virtuve. Tava sirds ir burvju virtuve. Atver savu sirdi. Atver savu burvju virtuvi un nestaigā apkārt pa pasauli, ubagojot kāda mīlestību. Tavā sirdī ir visa mīlestība, kas tev nepieciešama. Tava sirds var saražot tādu daudzumu mīlestības, ka pietiks ne tikai tev pašam, bet arī visai pasaulē. Tu vari sniegt savu mīlestību bez nosacījumiem. Tu vari būt dāsns, jo tava sirds ir burvju virtuve. Tad visi cilvēki, kuri ir mīlestības izbadējušies un aizslēgtu sirdi, vienmēr būs tavā tuvumā, lai saņemtu mīlestību. Laimīgu tevi dara mīlestība, kas nāk no tevis. Un ja tu dalies savā mīlestībā, visi mīlēs tevi. Tu nekad nebūsi viens, ja būsi dāsns. Esot egoistisks, tu vienmēr būsi viens, un tā būs tava vaina. Visas durvis tev atvērs dāsnums, nevis sautīgums. Sautīgums rodas no nabadzības sirdī, no pārliecības, ka mīlestība nav pietiekami. Mēs kļūstam egoistiski tad, kad ticam, ka varbūt rītdien mums pizzas nebūs. Bet, kad zinām, ka mūsu sirds ir burvju virtuve, mēs vienmēr esam dāsni, un mūsu mīlestība ir bez nosacījumiem.